Ongi etorri guzieri aspaldiko gazteak saio berri bat hasten dugu eta gaurkoan bi gomita izanen ditugu. Lehenik, entzineko aldi batez bezala, leide idoi edizaina gure artean izanen dugu eta aipatuko ditugu aldiuntan urbileko laguntzaileak. Pertsona bat eritzen delarik etxen edo Alzheimer edo beste izaten alda ere eta harta bereziak behar ditu delarik profesionalak diten aldira, baina urbileko laguntzaileak bilakatzen dira senar edo emaztea, honek dituen ondorio guziekin ere, eta zoin laguntza ere eskuratzen alden kanpotik eh, aipatuko dauku. Eta gurekin ere, Arantxa Oronoz eh, psikomotrizilaria baiunan du bere kabinetea, baina etxetarat ere joiten da, eta aholku bat zuemanen dauzkigu, zer egiten alden ere psikomotrizia aldetik, eh, bai burua eta bai muskuloa korputza berriz konektatzeko. aspaliko gazteak saioa segituko duzue, Pirineo Atlantikoetako departamentuak laguntzen duen emankizun bat. Leire Iroi erizainarekin ariatzen dugu saio hau eta entzineko aldian bezala, aholku batzu, setasun batzu ekartzen dizkiguzu eta bereziki aldiuntan hariko gira etxeetako laguntzaile edo gubileko laguntzaile horietaz eta nolako lana eramaiten duten ere aipatuko dugu, nolako laguntzak diren eta errien partetik ere izaiten aldira lehenik eh, laguntza mota desberdinak leire? Erretan bat dituzte, ba, egita elkarte bat hainitzek, bai eh, bon, dituzte ekitaldiak eh, adineko pertsonen zat eta horien uh, eh, laguntzailean zat, horbileko laguntzailean ekitaldi horien helburua prebentzioa da, jandugu, jandugu mesala dibidez erortzeak sarri esteko. Nahi baduzu diakin, zer baden zure etxetik urbil, ba, bada uh, dispositibo bat, daitzen dena dispositibo d'apui ala la koordinazioa, eta deitzen aldo zu, diakiteko zer diren zure uh, etxe ondoko prebentzio, osasun mailan, prebentzioko ekitaldiak. Eta importanta da, uh, eh, uh, eh, dispozitibo hori, deitzen duzu eta berek informatzen zituzte, maiten dute informazioa, aholkoak emaiten dituzte eta bideratzen dituzte bai profesionalak, bai populazioa, e, sozial eta osasun mailan adibidez, osasunak loko sensibilizazio eta prebentzio ekintzetara luzatzen dituzte. Zituzte. Baina gero egia da, etxean egoitea batzutan zaila dela, zenta usu etxean zidelarik laguntzaileak baituzu ondoan, adibidez zure familiakoak, deitzen dira, horiek deitzen dira, urbileko laguntzaileak. Le proxedan, bala, deitzen ditugu urbileko laguntzaileak, eta frantzian, idurgoita amak amarkadan, uh, interesatu ziren laguntz, laguntzaileak, oartu bait ziren laguntzaileak akituak zirela. Uh, Egia da, adineko pertsona batek autonomia galtzen dudarik, familia berrik gituratzen da. Batzutan, bon, batzutan eh, jendeak uh, bakarrik dira, bakarrik bizira, baina batzutan ondoan dituzte senaja, emaztea, aujak, mm eta horiek dira laguntzaile urbilak bilakatzen. Senaja, emaztea, aujak, badira hilobak, kusiak, alabatsiak, semetsiak, lagunak eta batzutan auzoak ere. Eta uh, eguneroko biztia zaila bilakatzen alda. Adibidez, Alzheimer editasunean, eguneroko biztia uh, eh, zaila izaiten alda. Editasuna ebolutiboa da, jana edu, demorarekin okertzen dela. Ez da tratamendurik editasuna sendatzeko. Usu gainerat adineko pertsona ez da hoartzen eridela ez da hoartzen memoria galtzen duela. Kasu horietan, adineko pertsonak eh, ez du lertzen zindako, beste eh, bere senajak edo emazteak edo aurrak laguntzen duten. Ez dute ulertzen zindako. Eta egoera, egoera horiek zailak izaiten aldera laguntzaile adineko pertsonak ez baitu baloratzen haien laguntza. Mhm. Eta horrean batzutan eh, laguntzaileak agresiboak bilakatzen aldera. Eta egia da batzutan alzaimer jelitasunean pertsona ez adibidez ez da kapable eh, elgarrizketa bat ez da ez du egiten, eh, ez du segitzen elgarrizketa bat. Oren, ohartzen gira, eh, urbileko laguntzaila adibidez bere emaztea edo senarra, be, fite bakarrik senituko dituko dela, ez baitu, ez baitu neor, ez, ez da mintzatzen ere... Pertsona beti berekin izan duen pertsona horrekin. hala eta... Eta pazientzia iniz behar da ere. Pazientzia eta usu, be, gero jende horiek ez, eh, ez dute gehiago den morarik eh, eh, berentzat. Mm. Okupat, maite gauzak egiteko, zute gehiago demorarik. Demora guztia pasatzen dute eriten personarekin. Bai, bai. Eta hainiz denbura galde egiten du. Uh, Alzheimer eritasuna duen pertsona batek uh, behar du beti norbait gainen gainean izan kasik. Bai, kasik. Eta hortzen gira, uh, Eh, kasu hortan, editasunea hortan, bi erenak etxean bizitidela. Eh, ah, uh, Hainitz, eh, etxean bi erenak. Eta laguntzaileak eguneko erogita mar kasutan emaztea edo sinaxa dira. Eta eguneko ogoietan kasutan aujak. Eta gauza da, egia da, ere, uh, persona baten egoera, beti partikulaxa da, zenta autonomia galdua entzin edo eritasen aukana entzin, Eh, bazuen bere bizia, zer, zer ziren bere, bere ahimanak bere familiarekin, aurrekin, uh, onak ziren ahimanak, txajak, uh, eh, badituzte diru arazoak, ea gulertzen dute zer den, uh, familiak gulertzen du zer den uh, zartzea edo autonomia galtzea, Hala, batzutan, batzuk, batzuk ukatzen dute, era, bada, ipatzen dugu le deni, uh, initzak ukatzen dute, uh, zer gertatzen den eta batzuk ere voilà, ez dute onartzen uh, laguntza profesionala. Eta gero batzutan uh, eh, izan dira, uh, eh, oben duen, kulpabiliteen zuten dainitz. Ah, bai. mm, Pentsatzen dut batzutan ere utsegite batzen izan dute uh, uh, direla. Eta hortako, uh, netzat importanta da erraitea laguntza hilek, urbileko laguntza hilek, berdela galdegin laguntza profesionalei ez dela bakarrik egon behar uh, eh, egora horietan. Bai, bai, horiek egoera zailak dira eta fite mintzen aldirenak ere ez bali madugu kanpoko laguntzarik. Hala, gero egia da ez dela egisa ere kanpoko laguntza onartzea. Badira um, usu uh, etxetan bada erizain bat eldudena edo erizain laguntzaile bat eh, garbiketa euh, eta bezitzeko, edo izaiten alda ere euh, euh, laguntzaile bat menainoa egiteko, uh, eta egia da badela ainiz, pertsona etxean, eta zaila da ere hori uh, onartzea hainbeste diende etxeetan, eta batzutan untsa pasatzen da, eta eh, batzutan egia da ahemanak zailak eh, direla, batzutan konkurentzian dira dibidez profesionalak eta familiakoak konkurentzian dira, norden laguntzaile onena, edilaren zat adibidez, eta entzuten alditugu, eh, adibidez, janaldi batzuk, uh, enekin obeki jaten du edo olako gauzak, e, eta hori eh, kasu horietan, uh, bako ejola berda baloratu eta errespetatu, eta berda komunikatu, uh, komunika, komunikazioa berda, berda txiki. Mhm. Eta sustut hori, eh, haiten zinuena, eh, hainbeste diende heldu zauzkizu, zure intimitatea da, zure etxea eta eta zure gorputza ere, ondarean, eh? Bai, bai, hortako. Biziki importantea, da hori, eta gu profesional gisa ere, uh, guretzat biziki importantea da, errespetatzea justuki, uh, eh, txaren intimitatea, eta beti informatzea pertsona uh, egiten ditugun gauzak usientzat, uh, eta, eta entzatzen gira informatzea uh, äh, hitz äh, sinpleekin uh, äh, ulergarria izaiteko. Hots hitza, haize gabeko asko uren ilutxamina Aserre harri garrien Hazle erdoil ezina Hitzak Aspaldiko gazteak saioa segitzen duzue, departamentuak laguntzen duen emankizununtan, gaurkoan leire idoiekin solasean ari gira eta justuki urbileko laguntzaile eta eta hauek itzusenak behar behar atzeman, akidura ere sortzen ala duela egoera unek, eta badirela atera bide batzu leire? Etxean bazira, balimaituzu laguntzak eta aski balimada, untsa, baina batzutan egoera zailtzen da, uh, behar bada zure familia kitua da, eta badira uh, eh, atera bide batzuk hor. Adibidez, badira sistema, dispositibo batzuk, adibidez, ditzen da egeleboa, lojoleiaz, eta hor laguntzaileak heldu dira zure txera, baina um, denbora handiagoan adibidez, hiru gauta egun heldu dira, eta uh, bain, momentu hortan, Uh, zure laguntzailea, emaztea edo aujak, joten aldira, uh, nahi duten lekurat, badakite badela norbait zurekin beti. Hori esisitzen da, gero badira ere astean zehar egonaldi eh, akoi de jur delakoak, egonaldi, eguneko egonaldiak, eh, eta hor joetan alzira aldi bat edo bizpairu aldiz leku bat beste eh, adineko pertsunekin, eta algarrekin egiten dituzie aktivitateak, irakurketa, eh, jokoak, eta gero hori espalimada aski, badira ere gero bada zahetxea, badira al, bi molde, edo joetan antzira zahetxera eta dibidez uh, eh, amabostegunez, uh, eh, ilabete batez, eta behiziten zira etxerat. Ah, bai. Bada manera hori ere, eta zertan laguntzen du horrek? Be pausa, pausa bat egiten du zure laguntzaile entzat. Adibidez, adibidez eh, nahi bali maute joan bakantztara edo lako zerbait, adibidez. Ah, <laughs> ah, eta gero batzutan mo, ez da aski, uh, ez da sobera zaila da etxan uh, eh, goitia, eta hor uh, eh, uh, zahetxetatu eten zida, definitiboki. Mhm. Ba dira, gauza bat, ofen nik, nik zagutzen ez nituenak, egoiten alzinela e, zaharretxe batean, ora, memento batez. Bai, bai, bai. Baina, ne, ustez, bada beste problematika bat, da, alde batetik lekuena, eta jo hor etxen uh, harta horien ukaiteko eh, pertsonala, enfin, pertsonak behar direla eta badea aski jende hori guzia egiteko. Me hori da gauza, eh, zaitasuna da, uh, dependitzen duz, mana, mm, bat dide, batzutan ez talekurik, batzutan ez da profesionalik, eta hori, uh, maleruski, ez dugu, uh, guk ez dugu dauz egiten al, uh, behar behar galdegin, galdegin, galdegin, batzutan ez duzu garen, eta gero momentu baten burian garen duzu. Baina negia da, eh, laguntza guztia horiek, sustut etxean, ez, da, ez dira bat batekoak, da proiektu bat zinez, eta gauzak ez direla, ez dira biara muneko zah, eh, plantan zartzen. Ah, bada, bada IP bat, ala Bada bat, eta bada justuki uh, eh, diarra bat, eta eta hori guztia da urte, urte luz, fe, urte hainitzetan dira, ez gero, eh, jendeak uh, bizitzen dira luzaz, beraz, zinez proiektu horiek dira luzaz. Aztapenan uh, eh, laguntza gutxiko den duzu, eta gero, uh, berko da gehitu, gehitu, gehitu, eta gero, ez delarik aski, beraz, hor pasatzen dut zira, zahetxetarat. Mm -hmm. Baina berda ere leku haukan zahetxetan, ez da mhm. beti lekurik. Mhm. Zuk ikusten duzu, mentuaz edizain izanki, ez dakit edizain eskoletan eta kopurua zer da paltzen ari da, emendatzen da, zer... E... Maztakit hori. Eta beldur egin du horko bidarekin eta gertatu zirenak, erizain izaitea beldura sortzen du, edo lantzama, ez dakit, ez da beti erresa ere zuen lana. Hala, ez da beti erresa, me bon, ez dakit nik... E- Bon, pertsona horien laguntzea, azteko uh, eh, egunerokoan uh, beharrezkoa, etxetara joa itea, eta mm, senditzea badutela laguntza inguruan, eh, izaiten aldutela. Bai, megero, importanta da, da etxean ere, me denetan badela zina sistema bat, eta paguzetan bada sistema bat badira laguntzak, eta galdegin behar dira, eta ala. Zeta ere, bada, ospitale sisteman ere badira uh, serbitzu diferentak uh, justuki adineko pertsonen zat, ditzen dela filier geriatrik, eta hor ere, badira, uh, pentsatua da justuki uh, adineko pertsonen zat. Untxale ide, uste dut, uh, itzuli handi bat egin dugula, gaurko? Ja. <laughs> Bo, zure lekukutasun hauek ahirik, eta berdin beste bat arte, eta be, ikusten baituko familia handituko dela ere, be, bideon zuri ere, beste bizi Berry, Patern. Minas granitz. En que soy yo. Embarate lustal, da blu flaquer, eu eu malaudio, lume que pu que por portal, a la vez escuto, oh amigo marido. 아무 a paupeira luo Que eu dizerás Que soyez malá Que va chaler Senza esperar la luce esparver Baionarat joanen gira bere kabinetea hanbaitu arantxa oronozek eh, psikomotrizilaria da eta eh, zer den eh, unen egin beharra, zer den hartamota hau ere espikatuko dugu. Ondoko minutuetan zurekin arantxa oronoz egunon? Egunon. Lehenik, nura arribatzen da uh, eh, lanuntarat edo zerk gogoa eman dizu ontaratzeko eh, ikasketak egiteko untan Eh, be, nik hori ezagutu nuen gaztetan, uste dut amairu amala urtetan, ez nahi zo joit susen, ege ezan. Uh, baina ezagutu nolarik eh, lan hori, ba, asko interesatu, asko interesatuan nintzen, eta beraz, bai, aski naturalki begiratu nuen nola, nola lan hori egin. Eta beraz, bon, duela kasik amak urte orain ziren, bon, betzi dira konkurtsoak, ba, ziren amak bat eskola, horrein uste dut bat zirela pixka gehiago, uh, eta beraz, eh, konkurtsuak prestatzen eh, dira eskola eh, horietan sartzeko. Uh, eta beraz, horra prestatzen duen nire konkurtsua nik eta gero ukanuen, ukanuen konkurtsua. Ara. Zumat urtez egiten da, hau? Ondoti, konkurtsua eta uh, irurte dira. Eskolak irurte irauten ditu, bai. Ozan, ze ikasten da, gorputza, behar da, on, ongile ezagutu? Orduan, eh, ikasketak biziki zabalak dira, lanbidea bezala, azkenean. Eh, ikasketa denboran, beraz bai, bagenuen bo, psikologia, anatomia, psikomotrizitatea, bagenituen ba uh, eh, gai ezberdin asko, baina batez ere praktika. Zentak gure lanbidea, lanbide hori pasten da gorputzaren uh, eksperientziatik, praktikatik. Beraz, uh, iraka, erakasten genuena batez ere eskola denboran, zen justuki gure eksperientziak egitea, eta uh, gure gorputza ere obekie zagutzea, ordean ba praktika asko egiten genuen yoga, dantza afrikanoa, antzerkia, orra, izan dira praktika asko eta bikaina zen. Zer da, e, psiko erraiten da, motorea da muskuluak ure memroak dena, buruarekin lotu, lotura, lotura moste hori ez dakit zer, eh, zer da? Justuki, be, psikomotrizitatea da lotura hori egitea, burua eta gorputzaren artean, harmonia pixka bat behitzek hartza pertsonari, fe justuki harmonia hori behitz ukaiten, pentsatzen dut gaur egun eh, toki asko usten dugula buruari, baina hor da justuki eh, be, toki giago usta eta kondatzen digun guziari. Mhm baduko natzeko, eta tipitik uh, arte, pentsu dut, badirela etapa desberdinak ere? Bistan da, badira etapa desberdinak, eta bakoitzak biziduenaren arabera ere, uh, gorputzak, uh, eh, beh, bai, bortzaz, bizidugunaren arabera, uh, uh, zaile egas, pentsatzen dut, gorputzak dena uh, dena grabatzen du, dena baitana atxikitzen du, eta beraz horrek eragina ukanen du, bortzaz, bai, posturaren gainean, edo zer izateko maneraren gainean, gainean. Zut arginik, uh, eh, zer izaiten aldiren deslotura horiek? Hori da, zen da, bon, psikomotrizatea beraz biziki zabala da, eh? joaten da, beraz aur eh, sortu behi den ba, batekin egiten alda, eta gero edo zer urterekin bizi bukaera arte, horra, uh, aldugu ere pertsona bat bizi bukaeran. Beraz, oso zabala da, uh, teknikak, erango nuke erabiltzen ditugun mediazioak ere, uh, asko badira, bakoitzak baditu bere pixka tresnak bere sensibilitatean arabera, eh, beraz, um, beraz ara, oso zabala da, baina errango nuke manera oroko gean beti uri dela, dela pertsona benetan laguntzen, laguntza pertsona konektatzen bere gorputzari, konsien, konsiente izaiten bere eh, gorputzaren posibilitateetaz, eta horren gainan hori nahitzen gira. Zer da, sentsazioak eh, berriz sortarazte dituzu, biziarazten uh, eh, pertsuna bati? Da laguntzean nik, eh, bon, ba, saiatzen da izena egiten, eta laguntzen dut bai, pertsona behitz, beraz konektatzen, behitz konsientizatzen eta konektat, konektatzen bere sentsazio bere gorputzean pasatzen, orra, pasatzen denari, uh, eh, orra, gero elburuak ez berdinak dina, eh, dira, e, pertsonaren arabera, baina izanen da, orra, uh, sekuritatea behitza orkitza gorputzean, goxotasuna, ere, pixka bat, orra, behitz lagun, erango nuke, lagun bilak bakatzeko bere gorputzarekin eta horra ez eh, borroka batean izaiteko. Zendako gertatzen da borroka bat izaiten aldera bere gorputzarekin? Zer dira arrazoinak? Izaiten alda, bo, gero hori eh, pertsona batzuk bizi izan dutenaren arabera, traumatismo batzuekin eta abar, uh, eh, orra, badituzte, sentsazio desatseginak eta beraz edo nahiago dute ez senditu edo, ah edo ah, ez dute ez dira soportatuko edo zailtasun asko asko kanen dute haien gorputza onartzeko eta arekin harmonian bizitzeko. Mm. Zaten aldera bizi izan duten gauza bat, baina eh, beren jateko manera de, dena izaiten da. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, gero horra da oso, bai, bai, oso zabala da hori da, ez da... Zahartzea, ez honartzea edo ere adibidez pertsona, pertsona adineko pertsonekin, uh, ia, bon, ia da zartzen garelari, gorputza bortza zautzen da, kapazitate batzuk galtzen ditugu eta abar, eta usutan entzuten ditugu pertsonak haien mineta zere hitz egiten. Bai. Beraz, psikomotrizitatearekin ere, la, lantzea hori, da bizitzea, onartzea alde batetik gorputzean, ebe sufrimenduak minak badirela, onartzea eta tokia ustea hori, or, Baina baita ere, uh, saiatzea berritzatxe maten, beste sentsazio batzuk, beste orra, ez bizitzea bakarrik uh, sufritzen duen gorputz baina ere atxemaitea beste sentsazio goxoagoak eta bizitzea pixka bat bere gorputza beste banera batez. ez. saco Nik laike, beraz zoroa Beti arantxa horonozek bayonan duen kabinetean gira, psikomotrizilaria zira, eta nahi nituzke aholku batzu ez dakit, xarrer eh, buruz, eh, zer erraiten aldozu, eta ez da egokiena, telebista entzinen egoitea egun osoa dudarik gabe? Ba, psiko motriztatearekin lantzen aldukuna uh, da, bai, bat ez ere, ba, autonomia albezain bat mantentz, la, mantentzen laguntzea, beraz, estimulatzea be, motrizitatea, ibiltzeko gaitasunak, beraz, oreka, posturak, jajerak eta abar, izanen da baita ere eh, bestimulatzea kognitiboki, beraz eh, memorio kapazitateak, atentzioa, uh, izanen da ere egeperioak atxikitzen laguntzea, espazioan, denboran eta abar, adibidez, bizitoki zaldatzen badu pertsona batek, eh, zaitasunak ukaiten alditu, be, urra behitz bere, bere perioak eta bere markak atxemaiteko, beraz hortan ere eh, hori uh, uh, lantzen aldugu ere. Mm. Ibiltzea, beti, entxatzea, beden, bai. inala autonomikoki ibiltzea? bai, autonomikoki berdin izaten alda laguntza batekin, batzutan pertsona batzuk abiaz erortzen badira, erortzen aldira, eta beldurrak ukaiten aldituzte ondotik, beraz, batzutan laguntza bat ukaitean hor baitekin behit uh, ibiltzeko, edo baderen mugimendua txikitzeko, pentsatzen dut hori dela oinarrizkoa da mugimendua beti txikitzea, eta berba norreki, norbaitekin lehenik, eta gero hola konfientza hartuta pixkanaka, pixkanaka, be, behitz bakarrik ibiltzen hasten halko da. Hmm. Baina bai, pentsatzen dut hori psikomotristatean ere kartzen da aldena, psikomotristatearekin zanen da konfientza behitzira eta batez ere autoestimua atxikitzea behar bat, behar zehatz bat balin bada, horren gainan lan, lan egiten aldugu bai. Gero niretzat garrantzitsua dena, da bat ez ere pertsonaren uh, garrantzia eta maite duen guziak ondutan hartza eta horrekin egitea. Mm -hmm. Norbaitek badit, eh, uh, eh, amets egiten duela dakit zein praktika egitea, besaiatuko gira hori posible bada, biztan da, hori uh, plantan emaiten. ne, <laughs> uh, eh, baina, bai, eta oha, eta garrantzitsua da batez ere adina hartu da, bentsatzen dut plazera estimulatzea. Eta hori pertsona, oha, saiatzea benetan bere plazera, uh, oha, mantentzen eta hori kondutan hartzen. Bost sentsuak berdira erabili edo gehiago lan egiten duzu batekin, biekin, Euh, nik askolan egiten dut kimenarekin, uh, niretzat da hori da nire tresna nagusia jango nuke. Uh, gero asko maiteut ere musika erabiltzea nire saioetan, gero depende, eh, batzutan ez dute maiten, baina egia musika niretzat, uh, maite, asko maite musikarekin lan egitea, bat ez ere mugimendua, eh, dantza eta bar erabiltzen dutalarik. Uh, gero bai, sentsu guztiak, biztan da, baina nireak, fin, bat ez horiek erabiltzen ditut. Hor, zure ganat heldu direnak, erraiten da, eriak direla edo ez pazienteak dira, ez da ba, baita ez bada eritasun bat? Ez, ez, ez, ofen, depende, baina nik bonik erraiten dut pazienteak, bai. Nola pasatzena gehienetan zuen behar hori gerotak gehiago ditzen dute, behar da behin baino gehiagotan etorri? Ba, eusutan bai segipen bat da. Orduan, eh, hain zinetik saiatzen gira piskate jaiten bat aldiz ikusiko garen, zaila da, bortxaz, eh, jaite hain zinetik, baina hori limitatzen dugu alire segipena, ez da, pertsona ez da, eto jiko, eh, denbora askoz, baina eto jibar da alire, bai ez dira, ez da magikoa, eta ez da, ez da tailek edo justu behin ikusiz, ikusi bar da alire, hilabetze bat zuen gain, errango nuke. Mm. Eta zuk aholkoak emaiten dituzu, uh, norberak ere lantzeko etxen ere? Bistan da. Piskat hori da ere helburua, eh, da el, hastapen batean elgarrekin egitea, pentsatzen dut. Uh, eh, Arsutan, eh, piskat egisago dela norbait edo terapeuta batekin egitea hastapen batean. Eta ondotik, tresna horiek, pertsonak, orra, bere atseman ditolarik, berak laguntz, fin, berak uh, on egiten zaizkion tresnak eta orduan berak uh, erabiltzen alditu bakarrik eta momentu baten buruan pentsatzen dut autonomoa goa bilakatzen aldera Oha, bere txean bakarrik uh, teknika horiek behitz praktikan emaiteko bai. Mm -hmm. ikusten duzu edo zuen adinetako entzat bali direla teknika hauek eta ekartzen dituzun uh, aholkuak ez da adin bat eh, psikomotrizidari baten ikustera joiteko. Ez, justuki hori da euh, psikomot batzuk ari dira euh, euh, sortu behir diren niniekin uh, eta janon bezala, uh, jaitanon bezala hastian bizi bukaera arte egiten alditugu ere uh, pasa zaitxegitza uh, bizi bukaeran diren pertsona batzuk eta sufritzen dutenak, eh, badituztenak egiazko sufrimendua gorputzen eta orduan hor haibidez, bema sarren bitartez eta abar hor lasaiago eh, laguntzen alditugu joa iten eh, goxotasun pixka bat sartzen gorputzean eta beraz ez ez da batera urtedik. <laughs> Eta zu joiten azira etxeetarat, ez eta jendea zaila da, ere dinaraztea kabinete batetarat, bada beti... Eh, Ha, ez dakit mustro hori hor dena, da, beraz medikoa da, mentoaz lasaiaguda da etxerat etorzen malin bada. <laughs> Hanez naiz medikoa, esteko. <laughs> Baina, bai, bai, bai. Uh, nik beraz badu nire kabineta hor bai honan, uh, eh, orra, eh, egun batez, eh, makarik hastean, gero etxetara noa. Orra, eta gero ikusiko, baina... Uh, Zerriatik ez beste kabineta bat zukatxeman beste toki bat zutan. <laughs> Eta etxetan txenditzen zu mentuaz pazientea hobeki dela hor bere, bere ingurumenean. Bai, bai, bai, bai. Batzuen zat, bo, usutan jendak galdetzen dolarik etxera etortzea, da ongi direla hien etxean eta hien sekuritate tokian, errango nuke. Zuretako, importanta da, ere, ikustea, ze ingurumenetan biziden pertsona? Bai, biztan da. <laughs> Lehen aldean ezakigu inoiz eh, ba, nora joaren garen, beraz, bai, bai, interesgarri da, bortzaz ikustea jendearen eh, etxe, fa, bizitokia, gauz asko ikusten dira, bai. Zuk, pertsona bezala edo ze, aholku emaitena duzu jendeari lasaiago bizitzeko edo ez dakit, <laughs> baituzu lako truko batzu... Ba, ez dut hola holkulik egine eginak, pentsatzen dut, uh, ik, fin, importantea dela bakoitzak uh, bere burua entzutea, bere gorputza bat ez ere entzutea, justuki burua gauza asko, historio asko kondatzen dizkigu, baina azkenean uh, gorputzari konfientza eginez zerantzun asko ditugu, eta ez bakoitzak atxematea bere praktikak, importantea, niretzat importantea da, hoja, igunero hartzera denbora txiki bat, uh, voilà, edo zer praktikaren zat, bat zuen zat izanen da, uh, uh, zakit, meditazioak, dantza, kantua, pintura, baina bakoitzak eh, entzutea, en fait, bere, bere, bere beharra. Beharrezkoa da hori, pixka bat pausa bat egitea egunean eta lasait, lasaitzea. Be, mm, pentsatzen dut laguntzen duela, bai eh, behitz, eh, be, pausatzen eta behitz zentratzen. Mhm. Mm -hmm. arantxa zurekin eh, kontaktuan jartzeko edo nora imeak da? ben nirekin kontaktuan sartzeko uh, web gune bat, gero uh, ez, be, telefonoz, uh, interneten atxematen aldira aldira informazioak. Uh, Momentuan zure kabinetea bai honan duzu? Bai, momentuko bai. Gero egia ezan, eh, badut, baditut beste gogo batzuk, <laughs> bai honan momentuan eh, bai, bai honan. Xaratik mentoaz bildu nahi. <laughs> bai, egia da. <laughs> Xaratak batek beti nahi du bere erroetara joan, eh? Bai, bai, badut hori buruan. ba, rantxabronoz, Ebe, mila esker uh, zuri. Ebe, mila zuri. Nahi nuke saioa bururatu aipatuz mintzoak.eus uh, eh, webgunea kultura erakundearekin batean Ipar Eskualeriko hauzko memoria hemen landua da bideo batzuen bidez soinuen bidez eta hau da departamentuko artxibategietako irakor geletan entzuten aldirenak ere baiunan edo pauen eta antzinetik e, eh, galde egiten alda hauen eh, entzutea batzu linan dira ere eta bizikilan edera eramanan baita hemen eh, nahi nuen horako arxibo bat entzuna hasi aldiuntan hau dugu ahatsaga sortzez den uh, René Arlusetek eh, egin uh, grabaketa bat hor, eta informatikari buruz, eh, informatikaria baita, eta aipatzen dauku bideo untan, mila behatzen eta amaretik, bimena amar urte arte nolako garapena ukanduen informatikak. Irurogoita amareko urteak ziren informatika lantegi tipietarat heldu da. Antegi, landitan, handitan ari zen, bon, gerla denboran, eh, militarekin hasi zen, gero lantegi handietan, eta iru eta hamar hamarka da eh, lantegi tipetara terren nahi du, bon, mini ordinator deitzen ziren ordean, eta guk sei, ekin eta jola eh, lan, egiten hasi ginen. Eh. Bon. Laro goikoa marka da, ba, eh, mikro ordinatorak. Ordinatorak helzen dira, bulegotarat, etxetarat, edo zoin mait, fain, buleko, buleko guzietan agertzen dira ordi, ordinator horiek. Eh? Lata amak, amakka da, aldiz, izan da mugiko hartasunaren amakka eh? Bai ordinator mugiko eta telefono mugiko e ekartzen ditu eh, aldaketa alimabe batzu gure eguneroko edo langileentzat, bulegotan nahi diren langileentzat, ez bakarrik familie, ono ez behar bat familietan, baina bai, bulegoko lanak errotik aldatzen ditu. idazkalitza eh, idazkaritza, erabat, iraultzatzen da, e, eh, bai zu, randebuen hartzia, eh, gauzen idaztea, hori guziak, lan hori guziak aldatzen dira, askotan desagertzen. E. 2000, 2000 amarkada, labur herriteko, internet, Eh, eta, eta oraindik mugikortasuna, eh? pentsatzu e, eh, telefono guai deitzen diren smartphone edo telefono adimentsua e, eh, laro eta zazpian, e, 2000 eta markatu ateatzen dela, ordinator mugikorrak ordian hasten dira ere, Bon, internet, dira, eta bia, bai, azken da hori, 2000 eta amarrekoa, ono, bon, bai, datuena, gauza objektu konektatuena, gure Eh, gure zafateek erraiten dute gure telefonoari edo e, eh, somati biligien edo gure e, hemen dutan tresna batek erraiten du bihotzan nola dutan edo ba, hori hortan mundu hortan gira mundu hortan egira mugitzen datuan hitz Uh, i, adimen hori hori ez dut sobera sartu nahi hori berliteke litekea anitz, anitzitzegi nortaz. Rene, Arluset entzuten ginuen hemen Pirineo Atlantikoetako artxiboetan entzuten aldiren olako perla hainitz badira eskual kultur erakundearen eh, laguntzarekin egina izan den uh, memorio uh, artxibak eta bat da haue hauzko memoria antxusen mintzuak puntu eusen badituzue milaka bideo begiratzen alditu zuenak, ara nahi nuen horrekin finitu. Horretaraziz aspaldiko gazteak saio hau berriz aldu zaukula, ondoko aldean siberoko botzako lankideekin, eta horretarazten hau zuegu, Pireneo Atlantikoetako departamenduak duela saio hau laguntzen. Eta eman kizununtan entzun dugun eh, lehide ihidoi elgarrizketa egiteko mementuan eh, aurdun balinba zen, gerostik eh, jakinda jokin tipia sortu dela goresmenak beraz Eta entzun ditugun kantuak saiountan Otxalde taldearen iturien lilura, disko berritik amor dozo kantua, maialen egotabeeren hitzaren indahez, eta manez eta kobriak taldearen dingo kantuak ziren. Bestaldi bat arte erraiten hau zuet ondoko aldean, Sibiroko Butzako lankideak izanen direlarik, eh, izanuntza!